21 skirsnis Morelis įsmėgė Vilforą rūstų žvilgsnį, o šis ėmė klausimą žvilgčioti čia į Nuartje, čia į Davrinjį. Tačiau nei tėvas, nei daktaras Vilforo neparėmė, jie taip pat įsmėgė jį rūstų žvilgsnį. Taip, parodė senis. Teisingai, tarė Davrinjį. Pone, prabilo Vilforas, mėgindamas priešintis visų trijų valiai ir stengdamasis nesijaudinti – Jūs apsirinkate, mano namuose nedaroma nusikaltimų, mane persekioja likimas, Dievas siunčia sunkius išbandymus. Baisu apie juos pagalvoti, bet mano namuose niekas nieko nežudo. Nort jie akį sublizgo, Davrin jį pasiruošė prieštarauti. Morelis kilstelėjo ranką prašydamas tylėti. O aš jums sakau, kad čia žudo, tarė jis negarsiai, bet rūščiai. Aš jums sakau, kad tai jau ketvirta auka per keturis mėnesius. Aš jums sakau, kad jau prieš keturias dienas buvo kesintasi nunuodyti Valentiną, bet nepavyko tik todėl, kad ponas Nuartie buvo ėmėsis atsargumo. Aš jums sakau, kad žudikas padvigubino dozę arba panaudojo kitus nuodus ir šį sykį pasiekė savo. Aš jums sakau, kad jūs žinote viską neblogiau už mane, nes ponas Davrinjį buvo įspėjęs jūs kaip gydytojas ir kaip draugas. Jūs klydite, gerbiamasis, tarė Vilforas, bergžiai mėgindamas išsivaduoti iš jį veržiančios kelpus. Aš kliedžiu, suriko Morelis. Tuomet kreipiuosi į patį poną Davringį. Paklauskite jį, gerbiamasis, ar jis dar atsimena žodžius, kuriuos pasakė jums šių rūmų sode tą vakarą, kai mirė ponė Desenmeran. Tuomet jūs abu, manydami, kad esate vieni, kalbėjote apie tragišką jausmirtį. Jūs remetės likimu, bereikalų kaltinate Dievą. Bet likimas ir Dievas dėl šiaus mirties kalti tik tuo, kad sutvėriai Valentinos žudiką. Vilforas ir Davrinį jį susižvalgiai. Taip, taip, prisiminkite, toliau kalbėjo Morelis. Jūs manite, kad jūsų žodžius girdė tik tyla ir vienuma, bet jie pasiekė mano ausis. Aišku, matydamas nusikalstamą ponų de Vilforo nuolaidumą savo namiškiams, Po to vakarų pats turėjau viską atskleisti valdžiaus organams. Tada nebūčiau pasidaręs vienu iš tavo mirties kaltininkų, mano brangioji Valentina. Bet kaltininkas virto keršytoju. Ši ketvirta žmogžudystė tokia akivaizdi, kad jeigu tėvas tave palieka, Valentina, prisiekiu tau, aš pats surasiu žudiką. Ir prigimtis pagaliau tarsi pasigailėjo to stipraus vyro, ko nepalūžusio nuo savo jėgų – Paskutiniai Morelio žodžiai sustingo lūpose, jam iš krūtinės įsiveržė rauda, ašarus, taip ilgai nenorėjusios lietis ištryško iš akių, jis susverdėjo ir verkdamas vėl suklupo prie Valentinaus lovos. Dabar atėjo Davrinjį eilė. Aš taip pat, tvirtai prabilo jis, palaikau poną Morelį ir reikalauju teisybės. Man širdis plyšta pagalvojus, kad mano silpna dvasiškas atlaidumas padrasino žudiką. Dieve, dieve, sumurmėjo priblokštas Vilforas. Morelis pakėlė galvą ir kažką išskaitė senio akyse, degančiuose nežmonišką ugnimi tariai. Žiūrėkite, ponas Nuartije nori kažką pasakyti. Taip parodė Nuartije ir jo akys buvo itin baisius, nes visos vargšų nelaimingų senio jėgos buvo sukauptus tik žvilgsnėje. Ar jūs žinote, kas žudikas? paklausė Morelis. Taip parodė Nuartije. Ar pasakysite mums, sušuko Maksimilianas. Mes klausome, ponas Davringy, klausykite. Paralitikas liūdnai, švelniai akimis nusišypsojo vargšui Moreliui, kaip dažnai šypsodavosi Valentinai ir susikaupė. Paskui tartum prikaustęs pašnekovo akis prie savųjų, jis nukreipė žvilgsnį į duris. Norite, kad aš išeičiau? skausmingai sušuko Morelis. Taip, parodė Nuartje. Pasigailėkite manęs senio akys nepermaldaujamai tebe buvo įsmigusios į duris. Bet paskui aš galėsiu grįžti, paklausė Morelis. Taip. Man vienam išeiti? Ne. Ką man įsivesti? Karališką į prokurorą? Ne. Daktarą? Taip. Jūs norite pasilikti vieną su ponu Devliforu? Taip. Ar jis susikalbės su jumis? Taip. Būkite ramus, tarė Vilforas, džiaugdamasis, kad tardymas vyks be liudytojų. Aš kuo puikiausiai suprantu tėvą. Nors karališkojo prokuroro balsas skambėjo beveik džiaugsmingai, bet dantys garsiai barškėjo. Davrin jį paėmė morelį už rankos ir įsivedė į gretimą kambarį. Tada visuose namuose stojo kraupi tyla, kraupesnė už mirties tylą. Pagaliau po penkiolikos minučių pasigirdo netvirti žingsniai ir Vilforas įėjo į svetainę, kur jo laukė Davrinjį su Moreliu. Davrinjį sunkiai susimastęs, Morelis draskumas širdgėlos. Eime, tarė Vilforas. Ir jis nuvedė juos pas Nuartyje. Morelis įdėmiai pasižiūrėjo į Vilforą. Karališkojo prokuroro veidas buvo baltas kaip drobė, kakta išmušta rūdžių spalvos dėmėmis, pirštai mišlungiškai pešiojo plunksną ir draskė jai skiauteles. Ponai, prislėgtų balsu kreipėsi jis į Davrinjį ir Morelį duokite man garbiai žodį, kad ta širpi paslaptis bus palaidota mūsų širdyse. Abu vyrai sujudėjo. Maldauju, tarė Vilforas. O kaltininkas, paklausė Morelis, žudikas, nuodytojas. Būkite ramus, ponė, teisingumas bus įvykdytas, atsakė Vilforas. Tėvas man pasakė kaltininko vardą, jis trokšta keršto kaip ir jūs bet jis, kaip ir aš, maldauja jūs laikyti nusikaltimo paslaptį, tiesa tėve. Taip, ryštingai pritarė nuartyje. Morelis nejučiom pasitraukė apimta siaubo ir nepasitikėjimu. Pone, sušuko Vilforas, imdamas jį už rankus, jūs žinote, mano tėvas nepalenkiamas žmogus ir jeigu jis kreipiasi į jūs su tokiu prašymu, vadinasi, tiki, kad už Valentiną bus baisiai atkeršyta. Tiesa, tėve. Senis vėl parodė taip. Vilforas kalbėjo toliau. Jis mane pažįsta, o aš jam daviau žodį. Būkite ramūs, ponai, aš prašau trijų dienų, tai mažiau negu jūs prašytų teismas. Po trijų dienų kerštas už mano dukters nužudimą iki širdies gelmių sukreis net abejingiausių žmonės. Tiesa, tėve. Tardama šiuos žodžius, jis sugrėžė dantimis ir papurtė bejausmę senių ranką. Ar pažadas bus ištesėtas, ponas Nuartie, Paklausė Morelis, Davrinjį taip pat klausimai pažvelgė į jį. Taip, parodė Nuartije ir juokyse blikstelėjo kraupus džiugesys. Davringi nusigrėžė ir burptelėjo taip, bet Morelis ištraukė savo dešinę iš Vilforo rankų, puolė prie lovos, prispaudė lūpos prie šaltų Valentinos lūpų ir šoko lauk, iš baisio širdgelos pratisai sudėjavęs. Mes jau sakėme, kad visi tarnai buvo dengę. Užtat Vilforui teko prašyti Davrinjį užsikrauti ant savo pečių visus gausius ir sudėtingus rūpeščius, kurių mūsų didmešiuose pridaro mirtis, ypač kai jie apsilanko tokiamis įtartinomis aplinkybėmis. O į Nuartie buvo baisu žiūrėti, baisu buvo žiūrėti jo sustingusi sielvartą, begalinę neviltį, tylės ašaras. Vilforas užsidarė savo kabinete – Davrinji išvyko ieškoti miesto gydytojo, kurio pareiga buvo paliudyti mirties faktą ir kurį žmonės vaizdingai vadino mirusiųjų daktaru. Nuartie nenorėjo palikti anūkės. Davrinji su savo kolega grįžo po pusvalandžio. Vartai buvo užrakinti, o kadangi vartininkas buvo dengęs draugės su kitais tarnais, tai juos įleisti gavo pats Vilforas. Bet prie Valentinos kambario jis sustojo – pritrūko jėgų ten įeiti. Abu gydytojai įėjo vieni. Nuartie sėdėjo prie lovos išbliškės, kaip mirusioji sustingęs ir bežadis kaip ji. Mirusiųjų daktaras prie jų prie lovos visiškai abejingai, kaip žmogus pusę amžiaus praleidė su lavonais, atmetė nuo merginos veidų paklodę ir pračiaupį lūpas. Taip atsiduso davringį, vargšį mergytinė gyva, jokių abejonių. Taip, trumpai atsakė mirusiųjų daktaras, vėl užtraukdamas Valentinui ant veidų paklaudę. Nuartie dusliai sukriokė. Davrinjį atsigrėžė. Senio akį žaižaravo. Gerasis gydytojas suprato, kad nuartie būtinai nori pamatyti savo kūdikį. Jis pristūmė senį prie lovos ir kol antrasis gydytojas chloruotame vandenyje plovėsi vėlioniais lūpas lietusius pirštus, atidengė ramų ir išbliškusi veidą panašų į miegančio angelo veidą. Iš nuartie akių ištryškusios ašaros davrinjį bylojo, kad jam dėkingas tas vargšas senis. Vilforas išgirdo ant laiptų jų žingsnius ir atidarė kabineto duris. Tarės gydytojui keletą padėko žodžių, jis kreipėsi į davrinjį. Dabar reikia kunigo. Ar turite numatęs, kurį norėtumėte pakviesti melstis prie Valentinos? paklausė davrinjį. Ne, atsakė Vilforas, pakvieskite pirmą pasitaikiusį. Arčiausiai, tarė miesto gydytojas, gyvena italų abatas greta jūsų. Jei norite, galiu paprašyti jį, man nereikės sukti iš kelių. Būkite toks geras, davringį, tarė Vilforas. Paėjėkite su pono daktaru, štai jums raktas, kad galėtumėte įeiti ir išeiti, kada tinkamas. Atveskite kunigą tiesiai mano vargšiais mergytais kambarį. Ar norėsite su juo pasikalbėti, mano draugė? Noriu pabūti vienas. Jūs atleisite man tiesą. Kunigas privalo suprasti kiekvieną skausmą, net tėvų skausmą. Vilforas padavė Davrinjį raktą, dar sykį linktelėjo miesto gydytojui ir grįžęs į kabinetą sėdo prie darbo. Yra žmonių, kuriems darbas tai vaistas nuo visų kančių. Išėję į gatvę, abu gydytojai pamatė su tada apsivilkusi vyrą stovinti gretimų namų tarpduryje. Vatas abatas, kur minėjau, tarė mirusių jų daktaras. Davringy priejo prie dvasininkų. Pone, paklausė jis, ar nesutiktumėte padaryti paslaugą nelaimingam tėvui, karališkajam prokurorui, ponui de Vilforui, kuris ką tik neteko dukters? Taip, žinau. Su labai ryškiu itališku akcentu atsakė abatas, jo namus aplankė mirtis. Tad man nereikia nei sakyti, kokios paslaugos jis nori iš jūsų. Aš jau norėjau eiti pas jį, tarė kunigas, mūsų pareiga ieškoti, kam galėtume būti naudingi. Tai mergaitė. Taip, žinau. Man sakė tarnai, aš mačiau, kaip jie bėgo iš tų namų. Sužinojau, kad jos vardas Valentina ir jau meldžiausi už ją. Ačiū, ponė, padėkojo Davrinijai. Kadangi jūs jau pradėjote savo šventą darbą, malonėkite jį tęsti. Eime prie vėlionys ir jums tars ačiū į sielvartą nugrimzdusi šeimą. Eime, ponė, atsakė abatas, ir drįstu pasakyti, kad vargu ar kieno maldos bus karštesnis už mano. Davrinjį paėmė abatą už parankiais ir nesutikęs Vilforo, kuris buvo užsidaręs savo kabinete, nuvedė jį pas Velionę. Velionė turėjo būti pašarvota tik naktį. Jiems įėjus į kambarį, nuartje akį susitiko su kunigo akimis ir matyt išrėjo juose kažką ypatingą – nes jo žvilgsnis taip ir liko prikaustytas prie kunigo veido. Davrin jį paprašė kunigą budėti ne tik prie mirusiosios, bet ir prie paralitiko, ir šis pažadėjo daktarui pasimelsti už Valentiną ir pasirūpinti nuo artyje. Kunigo pažadas nuskambėjo iškilmingai. Matyt dėl to, kad jam niekas nekliudytų melstis, o nuart jie liudėti, vos davringį išėjus, jis usklendys klašiais ne tik koridoriaus duris, bet ir tas, pro kurias buvo galima patekti pas ponę Devilfor. 31 skyrius Danglaro parašas Rytas išaušo liūdnas apsiniaukęs. Laidotuvininkai naktį atliko savo gedulingą pareigą ir pasiūvo lovoje gulinčiam kūnui įkapės liūdnus mirusiųjų drabužius. Nors ir karštai būtų įrodinėjama, kad mirtis visus sulygina, vis dėlto jaus yra paskutiniai pagarba prabangai, kurią jie mėgo būdami gyvi. Tos įkapės buvo puikaus batisto atraiža, kurią mergina buvo nusipirkusi prieš dvi savaitės. Sukviesti žmonės jau iš vakarų išnešė nuartėjai jo kambarį – Senis, nors visi tikėjusi atvirkščiai, niekiek nesipriešino, kad jį išskiria su anūkiais kūnu. Abatas Buzonis budėjo iki ryto ir išėjo auštant, niekam netaręs nei žodžių. Aštuntą valandą atvažiavo Davrinijį, Jis susitiko Vilforą einant į pasnuartyje ir palidėjo jį, norėdamas pasiteirauti, kaip senis praleido naktį. Jie durado nuartyje didžiajame kreisle, kuris jam atstojo lovą. Senis miegojo ramiai, ko nešypsodamasis. Nustebę jie sustojo tarpduryje. Pažiūrėkite, tarė davringy Vilforui, gamta moka numalšinti net didžiausią skausmą. Juk niekas negalėtų pasakyti, kad ponas Nuartie nemylėjo savo anūkės ir vis dėlto jis miega. Taip, teisybė, stebėdamasis atsakė Vilforas, labai keista, kad jis taip miega, juk dėl mažiausių nemalonumo prisikankindavo ištisas naktis. Skausmas jį parbloškė, nusprendė davrinjį. Ir abu susimastė grįžo į karališkojų prokuroro kabinetą. O aš nei akių nesudėjau, tarė Vilforas, rodydamas nepaliestą patalą. Mane skausmas neparbloškė, štai jau dvi naktis nebuvau atsigulęs. Bet pažiūrėkite į mano stalą. Dieve, kiek aš prirašiau per tas dvi dienas ir dvi naktis, kaip įsitraukiau į tą bylą, kiek pastabų padariau kaltinamajame žmogžudžio Benedeto akte. Taip, darbas, darbas, mano aistra, mano džiaugsmas, mano apkvaišimas, padedantis įveikti skausmą. Ir jis konvulsyviai suspaudė Devrenijį ranką. Ar aš jums dar reikalingas? paklausė daktaras. Ne, atsakė Vilforas. Tik prašom grįžti apie 11 valandą. 12 išneš. Dieve, dieve. Mano mergytė, mano vargšiai mergytė. Karališkasis prokuroras, vėl pavirtęs žmogumi, pakėlė akis į dangų ir atsiduso. Ar jūs priiminėsite užuojautos pareiškimus? Ne. Vienas mano pusbrolis imasi šios sunkiaus pareigos. Aš dirbsiu, daktarė. Dirbdamas viską užmirštu. Nesvėjus daktarui nueiti net iki durų karališkasis prokuroras vėl palenko prie popierių. Koridoriuje Davrinjį sutiko Vilforo minėtą giminaitį nežymų asmenį ir mūsų pasakojame ir savo šeimoje vieną iš tų būtybių, kurioms nuo gimimo dienos skirta būti gyvenime statistais. Apsirengęs juodai, krepu perjos tarangovę, jis atvyko į Vilforo namus su tai valandai tinkama liūdėsio kaukė ant veido, kurią ketino dėvėti tol, kol reikės, o po ceremonijos tučto jau nusimesti. 11 valandą kiemo grindiniu ėmė tarškėti gedulo karietos – ir Sent Honorė priemestis suskardėjo nuo miniaus klegesių. Minė vienodai masina turtuolių džiaugsmas ir sielvartas. Ji taip pat skuba į iškilmingas laidutuvės, kaip į kunigaikštytį svestuvės. Svetainėje, kur stovėjo karstas, pamažu ėmė darytis ankštą. Iš pradžių atvyko kai kurie mūsų seni pažįstami – Debre, Šatoreno, Bošanas – Paskui visos teismų, literatūros ir karinių sluoksnių žymybės, nes ponas de Vilforas ne tiek dėl savo visuomeniniais padėties, kiek dėl asmens savybių užėmė vieną pirmųjų vietų Paryžiaus aukštuomenėje. Pusbrolis stovėjo prie durų, sutikinėjo atvykstančiuosius ir, reikia pasakyti, abejingiems žmonėms tiesiog akmuo nuo krūtinės nusirisdavo pamačius šaltą veidą, nereikalaujanti nei apsimestinio liūdėsio, nei veidmainingų ašarų, be kurių nebūtum apsijėjęs, jei čia būtų stovėjęs tėvas, brolis ar sužadėtinis. Pažįstami susikvietė vieni kitus žvilgsniais būriavusi atskirai. Vieną taukį būrelį sudarė Debre, Šatoreno ir Bošanas. Vargšį mergaitį, kalbėjo Debre nejučiom, kaip ir kiti minėdamas tą liūdną įvykį. Tokia turtinga, tokia graži, Ar galėjote apie tai pagalvoti, Šato Reno, kai buvome atėję čia prieš, prieš tris, daugiausia keturias savaitės pasirašyti jos vedybų sudarties, kuri taip ir liko nepasirašyta? Prisipažinsiu, ne, tarė Šato Reno. Ar pažinojote ją? Kalbėjau su ją vieną ar du kartus per balių pas ponę de Morser. Man ji pasirodė žavinga, nors truputį melancholiška. O kur jos pamotė, nežinote? Ji visai dieną išvykusi pas to garbingo pono žmoną, kuris mus čia sutiko. Kas jis per vienas? Kas? Nagi tas ponas, kuris mus sutiko. Deputatas? Ne, atsakė Bošanas. Aš pasmerktas kasdien matyti mūsų įstatymų leidėjus, bet šita fizionomija man nepažįstama. Ar jūs paskelbėte apie Valentinos mirtį savo laikraštyje? Yra žinutė, ne mano rašyta, bet ji pridarė triukšmo. Aš net abejoju, ar ji bus maloni ponui Devilforui. Kiek prisimenu, ten sakoma, kad jeigu mirtis keturis kartus būtų pasibeldusi į kieno kito, nei karališkojo prokuroro namus, tai karališkasis prokuroras tikriausiai būtų tuo susidomėjęs. Daktaras Davrinjį, tarė Šatoreno, kuris yra ir mano motinos gydytojas, sako, kad ponas Devilforas baisiai pritrenktas. Ko jūs dairotės, Debre? Grafo Montekristo. Eidamas čia sutikau jį bulvare, Matyt, ruošiasi išvykti, važiavo pas savo bankininką, tarė Bošanas. Jo bankininkas Danglaras paklausė Šatoreno Debre. Atrodo taip, atsakė asmens sekretorius kiek sutrikęs, bet čia trūksta ne tik Montekristo, aš nematau Morelio. Morelio? Argi jis pažįstamas su Vilforais, paklausė Šatoreno. Man regis, jis buvo supažindintas tik su ponia de Vilfor. Nesvarbu, vis tiek turėjo ateiti, atsakė Debre Apie ką jis kalbės vakare? Tos laidotuvės paskutinė naujiena. Bet čš, tylėkime. Va teisingumo ir kulto ministras. Jis laikys savo pareigą kreiptis į liūdinti ponų Devilforo giminaitį trumpą kalbą. Ir trys jaunuoliai prie jų prie durų norėdami išgirsti tą trumpą teisingumo ir kulto ministro kalbą. Bošanas nemelavo. Eidamas į laidotuvės, jis susitiko Montekristą, kuris važiavo pas Danglarą į Šose Dantenų gatvę. Bankininkas pro langą pastebėjo į kiemą įsukančią grafų karietą ir išėjo jau pasitikti liūdnu, tačiau malonių veidų. Matau grafę, tarė jis duodamas Montekristui ranką, jūs atvykote pareikšti man užuojautos. Taip, baisinė laimė aplankė mano namus, ir aš jūs pamatęs net ėmiau klausinėti save, ar nelinkėjau blogą tiems vargšams morserams. Tuomet būtų pasiteisinusi patarlė, nekas kitam duobės, nes pats įkrisi. Bet negarbiais žodis, nelinkėjau morserui blogą. Gal jis kiek per daug grietai nausį, būdamas tokios pat žemos kilmės kaip ir aš, pradėjęs taip pat tuščiomis rankomis kaip ir aš. Bet visi mes turime įdų. Būkite atsargus grafė, mūsų kartos žmonėms, mūsų kartos žmonėms šie metai nelaimingi. Štai mūsų puritonas, karališkasis prokuroras, ką tik neteko dukters. Baisu pagalvoti, Keistai baigė išmirti visa Vilforų šeima. Murseras neteko garbės ir nusišovė, ant manęs galanda dantis dėl to niekšo Benedeto ir dar. Kas dar, paklausė grafas. Deja, tai jūs nežinote. Vėl kokia nelaimė. Mano duktė, panelė Danglar, eženį mus paliko. Ką jūs sakote? Tai brangus grafė, jūsų laimė, kad neturite nei žmonos, nei vaikų. Jums taip atrodo? Be abejo. Tai sakote, kad panelė Eženy, ji negalėjo pakelti gėdos, kurią mums padarė tas niekšas ir pasiprašė išleidžiama pakeliauti. Ir jau išvyko, praėjusią naktį, su ponia Danglar. Ne, su viena giminaitė. Šiaip ar taip, vis tiek mes netekome savo mielos Eženį, nes žinau jos charakterį ir abejoju, ar ji kada begrįš į Prancūziją. Ką padarysi, brangus baronė, pagodė jį Montekristas. Šeimos rūpešiai pribaigtų kokį skurdžių, kurio visas turtas vaikai, bet milijonieriai tokie smūgiai nebaisūs. Kad ir ką teiktų filosofai, biznio žmonės visada įrodys priešingai. Pinigai guodžia žmogų daugeliu atveju, o jūs turėtumėte pasiguosti greičiau negu kas kitas, jei pripažįstate to balzamų gydomąją galę, nes jūs finansų karalius, visų galingųjų jėgų susikirtimo taškas. Danglaras šnairomis žvilgtelėjo į grafą, norėdamas įsitikinti, ar tas šaiposi iš jo, ar kalba rimtai. Taip, tarė jis, jei turtas guodžia, paguodos ieškoti man nereikia, aš turtingas. Toks turtingas, brangus baronė, kad jūsų turtai nelyginant piramidais. Jei kas norėtų jas nugriauti, tai nedrįstų, o jei išdrįstų, tai neįstengtų. Danglaras nusišypsojo iš naivaus grafo pasitikėjimo juo. Beje, jums einant aš kaip tik ruošiau penkis popieriukus. Du jau ir pasirašiau. Ar nesutiktumėte leisti man pasirašyti ir kitus tris? Prašau, brangus ponė, prašau. Stojo tyla. Buvo girdėti, kaip girgžda bankininko plunksta. Montekristas apžiūrinėjo paauksuotus lubų libdinius. Ispanijos bonai? Pasitairavo Montekristas. Ar Haičio? Ar Napoleono? Ne patenkintas nusijuokė Danglaras. Bonai valstybiniam Prancūzijos bankui. Žiūrėkite, pridūrė jis. Jūs finansų imperatorius, jeigu aš karalius. Ar daug jums teko matyti štai tokių popieriukų, kurie verti po milijoną? Montekristas, lyg norėdamas pasverti, paėmė penkis popieriaus lakštelius, kuriuos puikuodamasis padavė jam Danglaras ir perskaitė – Ponas bankų direktoriau, malonėkite išmokėti šio raštelio įteikėjui iš mano sąskaitos milijoną frankų. Baronas Danglaras. Vienas, du, trys, keturi, penki, suskaičiavo Montekristas penki milijonai. Velniai rautų, tai bent užmojis ponas Kreze. Štai kaip aš tvarkau reikalus, tarė Danglaras. Tiesiog nuostabiai, ypač jei ši suma bus išmokėta grinais, kuo aš beje neabejoju. Taip ir bus, patvirtino Danglaras. Malonu turėti tokį kreditą. Iš tikrųjų, tik Prancūzijoje gali pamatyti tokius dalykus. Penki popieriukai, penki milijonai. Tik pamatę savo akimis gali patikėti. Jūs abejojate? Ne, bet sakote tokiu tonu. Norite, pasidarykite savo malonumą. Nuvykite su mano patikėtiniu į banką ir pamatysite, kaip jis išeis iš ten nešinas banknotais. Čia iš tikrųjų be galo įdomu, tari Montekristas ir sulankstė visus penkis čekis. Žinote, verčiau aš pats išbandysiu. Jūsų bankė turėjau 6 milijonų kreditą, paėmiau 900 tūkstančių frankų, pas jūs liko 5 milijonai 100 tūkstančių frankų. Taigi imu jūsų popieriukus, kuriuos laikau tikrą valiutą vien dėl jūsų parašo, duodu jums pakvitavimą 6 milijonams ir mes atsiskaitę. Paruošiau jį iš anksto, nes turiu prisipažinti, šiandien man labai reikia pinigų. Viena ranka dėdamasis į kišenę čekius, kita grafas ištiesi bankininkui pakvitavimą. Po kojomis trenkęs perkūnas nebūtų įvaręs danglarui didesnių siaubo. Kaipgi taip, suburbenu jis, jūs atsijimsite pinigus? Bet atleiskite, grafė, tuos pinigus aš skolingas prieglaudoms, tai indėlis aš pažadėjau šiandien išmokėti – A, tada kas kita, tarė Montekristas. Aš visiškai nesispiriu, man nebūtina imti šituos čekius. Išmokėkite kokiomis nors kitomis vertybėmis. Paėmiau juos tik iš smalsumo. Juk malonu visiems papasakoti, kad neperspėtas, nepaprašęs palaukti nei penkių minučių, Danglaro bankas išmokėjo man penkis milijonus grynais. Tai būtų tikrai nuostabu. Štai jūsų čekiai, kartuoju, duokite man ką nors kitą. Jis padavė popierius danglarui ir tas mirtinai išbliškęs jau kišo ranką kaip vanagas nagus pro narvo grotas, norėdamas įsikipti į meisą, kurią norima iš jų atimti. Bet staiga apsigalvojo, susitvardė ir atitraukė ranką. Po to nusišypsojo ir perkreiptas jo veidas atsileido. Tiesą pasakius, tarė jis, jūsų pakvitavimas irgi pinigai. Žinoma, Jeigu būtumėte Romoje, Thompsono ir Frenčio bankas išmokėtų jums pagal mano pakvitavimą taip pat lengvai, kaip jūs mokate. Atleiskite, grafė, atleiskite. Tai aš galiu pasiimti tuos pinigus. Taip, taip, pasiimkite, atsakė danglaras, šluostydamasis aprasojusią kaktą. Montekristas vėl įsidėjo čekius į kišenę, o jo veidas tartum sakė. Kągi, apsigalvokite, ir jeigu gailitės dar nevėlu, Ne, ne, tarė Danglaras, pasiimkite tuos čekius. Bet žinote, mes finansininkai labai skrupulingi. Buvau numatęs tuos pinigus atiduoti prieglaudoms ir man atrodė beveik vagystė netiduoti joms kaip tik tų čekių, tarsi pinigas pinigui būtų nelygu. Atleiskite. Ir jis garsiai, bet nervingai nusijuokė. Atleidžiu, maloniai atsakė Montekristas, ir deduosi pinigus į kišenę. Jis įsidėjo čekius į piniginę. Bet juk dar lieka šimtas tūkstančių frankų, paklausė Danglaras. O menkniekis, tarė Montekristas. Biržos priemokų susidaro maždaug tokia pati suma. Pasilikite juos savo ir būsime atsiskaitę. Grafė, jūs rimtai kalbate? Su bankininkais aš niekomet nejuokauju. Rimtai, ko ne įžūliai atkirto Montekristas. Ir jis pasuko pro duris kaip tik tuo metu, kai Liokajus pranešė. Ponas Debovilis, generalinis prieglaudų valdybos išdininkas. Na, matote, tarė Montekristas, atėjau pačiu laiku ir galiu pasinaudoti jūsų čekiais. Juos graipstyti graipsto. Danglaras vėl išbliško ir skubiai atsisveikino su grafu. Montekristas ceremoningai nusilenkė ponui Deboviliui, kuris stovėjo laukiamajame ir grafui išėjus, tuo jau buvo įvestas į Danglaro kabinetą. Visuomet tokį rimtą grafų veidą akimirką nutvieskė šypsena, kai prie glaudų išdininko rankose jis pamatė portfelį. Prie durų jo laukė karieta ir jis tučto jau liepi važiuoti į banką. Tuo metu danglaras, tenkdamasis nesijaudinti, žengė pasitikti generalinio išdininko. Aišku, jo lūpose vėl atsirado meilė šypsena. Labadiena, brangus kreditoriau, tarė jis – Taip jūs vadinu dėl to, kad galėčiau kirsti lažybų, jog pas mane atvyksta kreditorius. Įspėjote, baronė, atsakė Bovilis. Mano asmenyje pas jūs atvyksta prieglaudaus. Našlys ir našlaičiai tiesia į jūs mano ranką, prašydami penkių milijonų išmaldos. O dar sako, kad našlaičių reikia gailėtis, atsakė danglaro svečių stiliumi vargšai vaikučiai. Taigi aš ir atėjau jų vardu, pakartojo Bovilis. Turbūt jūs jau gavote mano vakarykštį laišką. Taip. Štai ir aš su pakvitavimu. Brangus ponė de Bovilį, tarė Danglaras. Jūsų našlys ir našlaičiai, jeigu sutinkate, gal bus tokie geri ir palauks 24 valandas, nes grafas Montekristas, kuris ką tik iš čia išėjo, juk sutikote jį tiesą. Taip ir ką? Tai va, Montekristas išsinešė jų penkis milijonus. Kaip išsinešė? Grafas turėjo pas mane neribotą kreditą, kurį jam atidarė Thompsono ir Frenčio bankas Romoje. Jis paprašė manęs iš kartų 5 milijonų ir aš jam daviau čekius į valstybinį banką, kuriame saugomi mano fondai. Suprantate, jei pareikalausiu iš valdytojo 10 milijonų per vieną dieną, bijau, kad jam tai gali pasirodyti labai keista. Per dvi dienas pridūrė šipsodamasis danglaras visai kas kita. Va, gražiausia, sušuko bovelis ir jo balse nuskambėjo nepasitikėjimas. Penkis milijonus tam ponui, kuris ką tik išėjo iš čia ir dar pasisveikino su manim, tarsi mes būtume pažįstami. Gal jis jūs pažįsta, nors jūs jo ir nepažįstate. Grafas Montekristas pažįsta visus. Penkis milijonus, štai jau pakvitavimas – Padarykite kaip apaštalas Tomas, pažiūrėkite, pačiupinėkite. Bovelis paėmė danglarų paduotą popierių ir perskaitė. Gavau iš barono danglarų 5 milijonus 100 tūkstančių frankų, kuriuos bet kada jam išmokės Thompsonų ir Frenčio bankas Romoje. Viskas kaip reikiant, pripažino jis. Ar žinote Thompsonų ir Frenčio banką? Taip, tari Bovelis. Kadaise turėjau ten 200 tūkstančių frankų, bet nuo to laiko nieko nesu apie jį girdėjęs. Tai vienas tvirčiausių bankų Europoje, pareiškė Danglaras, atsainiai mesdamas ant stalo iš bovilio paimtą raštelį. Ir Montekristo sąskaitoje tik pas jūs buvo 5 milijonai. Betgi jis tikras nabobas. Teisybę sakant, aš nežinau, kas jis, bet jis turėjo tris neribotus kreditus. Vieną pas mane – kitą pas Rotšildą ir trečią pas Lafetą. Kaip matote, nerūpestingai pridūrė Danglaras, pirmenybę jis suteikė man ir paliko šimtą tūkstančių priemokoms.